D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Et ass Är Pflicht, dass ee Begeeschterung a Freed an Ärem Gesiicht gesäit. Sech Gott zouzewenden, bréngt Heelung fir de Kierper, de Geescht an d'Séil. Souwäit zwee Zitater aus de Bahá'í Schrëften. Dëse Samschdeg, siwenten Abrëll, ass Weltdag vun der Gesondheet, an dat ënnert dem Motto Non à l'exclusion, Oui aux soins. Méi spezifesch ass dëst Joer de Weltgesondheetsdag der geeschteger Gesondheet gewidmet. D'Weltgesondheetsorganisatioun, déi dësen Dag all Joers ausrifft, ass eng vun de spezialiséierten Institutioune vun der UNO, de Vereenten Natiounen. Et geet drëm, fir den Eenzelne méi iwwer d'Problematik vun der geeschteger Gesondheet z'informéieren an ze sensibiliséieren, fir domat d'Gesondheet an der Welt ze verbesseren. Firwat elo hei op dëser Plaz iwwer dësen Dag geschwat gëtt, ass einfach. Tëschent der internationaler Bahá'í Gemeng an der UNO bestinn ganz enk Rapporten an et gi vill Méiglechkeeten fir zesummenzeschaffen. Sou sief nëmmen drop higewisen, datt d'international Bahá'í Gemeng e berodende Status beim Conseil économique et social vun der UNO zënter 30 Joer huet, zënter 24 Joer bei der UNICEF an zënter 11 Joer bei der UNIFAM, dem Fong vun der UNO fir d'Condition féminine. Ausserdeem huet d'International Bahá'í Gemeng enk Relatiounen mat der Weltgesondheetsorganisatioun, souwéi mam Programm vun der UNO fir d'Ëmwelt, dem Kommissariat fir d'Mënscherechter, der Unesco an dem Programm vun der UNO fir d'Entwécklung. De Motto vum Weltgesondheetsdag 2001 ass Non à l'exclusion, Oui aux soins. Leit mat enger geeschteger Behënnerung sollen also net vun eiser Gesellschaft ausgeschloss sinn a mir sollen eis richteg ëm si suergen. Ëm déi 400 Millioune Leit an der Welt leiden ënner geeschteg an neurologesch Stéierungen oder psychosozial Problemer. wéi zum Beispill déi, déi un den Alkoholismus oder d'Süchtegkeet gebonne sinn. Op d'mannst all véierte Patient, dee d'Servicer vun der Santé benotzt, huet Stéierunge vun dëser Aart. Si gi ganz oft net richteg diagnostizéiert an dat heescht, datt si net behandelt ginn. Dobei hu mer Léisungen, fir eng ganz Rëtsch vun deene Stéierungen ze behandelen an domat de Leit et z'erlaben, déi geeschteg Stéierungen hunn, en normaalt Liewen an der Gemeng ze féieren. Dëse bescheidene Beitrag zum Weltgesondheetsdag wäert villäicht een oder deen aneren zum Nodenke bréngen, Wéi ee mat Leit ëmgeet, déi um Rand vun eiser Gesellschaft liewen. Um Internetsite vun der Weltgesondheetsorganisatioun www.who.int fënnt ee méi Info zum Thema an och e puer interessant Fotoen, déi jo oft méi wéi Wieder soe kënnen.